Chi al maliunuloi? Mi tutte ne mangias pli, sed malgrau tio mi dicigas pli cae pli. Tion oni audas ofte de homoi, ciam ili pli agigias. Svedai esploristoi nun liveras eblan clarigon por la fenomeno. Dum maliuna agio, ec lamas la metabolo de grasso cae conservita grasso estas pli malbone for pruligata. Tio povus esti causo por tio, che homoi pli pesigias, dum maliuna agio, quancam ili ne mangias pli, au che ili practicus mal pli da sporto. Grasso estas conservata en la corpo en grasso celoi, la tiel nomatai adipocitoi ili consistigas proximum naudec procentoin in de la blanca grasso histo. Daure for en la celoi la tie conservita grasso, cae aldonigas nova grasso. Por testi, chi el tiu metabolo dum la curo de la vivo shangigas, te amo de la Universitata Hospitalo de Stocolmo observis quindec quar personoin. El tiui personoi oni elprenis dum la curo de average dec tri jaroi specimenon de la grasso histo. La sciencistoi examenis la agion de la tri gliceridoi, tio estas grasso moleculoi, ciui estas encusigitai en la adipocitoi. Ili usis tiu cele la tiel nomatan co dec quar metodon, ciu mesuras la agion de du variantoi de carbono. Co dec quar rilate al co dec du. Ce supergrundai atom testoi, dum la malvarma milito de la iaroi 1955 gis 1963, dum certa periodo forte pli altigis la quanto de la radioactiva carbon isotopo co dec quar en la atmosfero. Cun la nutrajo, Zo dec quar eniras la corpon de la homo, cae gi estas trovebla ancau en la grasso histo. Per la proporzio de zo dec quar al zo dec du, la sciencistoe protio povas determini la agion de la grasso moleculoi. Montrigis che la pli altigianta agio la forbruligio de grasso mal rapidigis cae tio ocasis sen depende de tio ciù la persono estis pli pesiginta, ciù tiu persono tenis la peson, au ciù tiu persono perdis peson tra la iaroi. Test personoi, ciui dum la observa periodo ne estis reductintai sian al prenon de calorioi, pli altigis sian corpan peson ie proximume dudec procentoi. En dua parto de la studajo, la sciencistoi observis quardec unu forte tropezain homoin, kiwi igis per operatio malgrad digis ian stomacon. La esploristoi el trovis, che nur la personoi, kiwi antau la operatio havis mal quoton de for bruligio de grasso, povis je longa vido tenis ian peson. La sciencistoi supposas, che tiui homoi versaine havis plida varieblo por ancora o pli altigi sian quoton de grasso metabolo. La resultoi unua foie proponas la ideon che existas procesoi en nia grasso histo kiwi sen depende de aliai factoroi influas la corpan peson en maiuna agio. El tio povus resulti novai eblezoi Por la curazado de tropezo, diras la estro de la esplorista te amo en Stoccolmo. Principe, la germana faculo prigeriatrio, tio estas medicino de maliunezzo, tropezo ne havas nur biologia in causoin. Dependas tio ancaude sporto ca nutrado. utrado. Tropezo en maliuna agio plei ofte estas cefe pli estetica problemo, ol medicina. Nesufficia nutrado estas ec pli granda problemo por maliunai homoi.